o ɓeyɗo fa bashir hum hulɓinirɓe bi azabi lette alimi musuɗe andinɓe wondema siɓe lutti e on alhaali ɗon ha ɓe maydi e ɗum yoɓe e andu lette musuɗe hino habbiɓe